before giving in Dhamma talk. We will pay respect to Buddha by reciting in the three times. Và trước khi bắt đầu thầy pháp thoại thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Okay, we will continue Buddha's quality. So we are teaching the last one, the quality of Bhagavan. So some finished, but uh, some left. So we will continue about the Buddha's quality, about the Bhagavan, uh, which uh, we haven't yet taught. Và chúng ta đang học về ân đức Phật và chúng ta đến đang học đến ân đức cuối cùng đó là ân đức Pagawa, ân đức Thế Tôn. Và trong ân đức Thế Tôn này thì một phần chúng ta đã được ngài Sê Đo giảng và còn phần còn lại hôm nay chúng ta sẽ được tiếp tục được ngài Sê Đo giảng cho chúng ta về định nghĩa là Pagawa. So Bhagawa is coming in from Vibhadawa. Vibhadawa. Mm, so from the vipadawa to change padawa. So uh, like uh, sound a little bit different. Changing is quite much. So uh, something it is uh, related to Pali grammar. So usually changing changing should be so should be closed. so, but uh, now a bit much. and uh, <coughs> uh, so. Um, uh, I may say some idea of uh, Bali grammar. So uh, when we think about the Pali grammar, so one side we may think uh, uh, uh, the word or sound, uh, so uh, or grammar rules, changing way or grammar rule must follow. so if you you make the changing way of grammar rule. Uh, uh, so, if so, it is acceptable according to grammar way. So, another side, we want to see the meaning. Uh, it should be Buddha's quality or not. So, based on that, uh, you can do definition uh, about the one word. So it is uh, something uh, the idea of uh, Bali grammar. So, for example, in English, uh, so for example, in our, our country is Myanmar. Uh, country also is called Myanmar. People also called Myanmar for us uh, not changing. Uh, so you can say Myanmar people, Myanmar country, uh, but uh, uh, according to according to English grammar, uh, some people say for the people, Myanmar, Myanmar. Some say Myanmarese, Myanmarese. so it is a way of grammar changing of uh, English word. So which one is correct? Myanmar <laughs> or Myanmarese? And so uh, we don't know according to our language. Uh, so, but uh, this is English language. Uh, we may need to see uh, a few countries similar to Myanmar. Uh, so we may check the way of changing. So if so, which one is more suitable like that? Mm, before I have checked, uh, but I cannot remember all. Uh, one country similar to Myanmar is maybe Gata, Gata, uh, ending R. So hmm. people in the Gata, they may call the Qataris, Qataris. <laughs> So if so, they may call them memories. So, uh, so something similar changing, you need to have a few words. Uh, so, uh, in this way, the grammar will go. So, uh, this is uh, about the sound, about the word grammar. But the definition, uh, we need to consider the meaning also. So, here we put that one from Vibhadawa changed to bhagavā, Uh, it is a bit strange. No, no, not so you shall. Uh, you shall rule because uh, only Vibhadawa is uh, only we, we, we don't need. If so, we may delete. Ba is okay. Da is uh, we may change it to Ga, like that. Wa, and you can keep it itself. So become bhagavā from Vibhattava uh, to become bhagava, So, uh, not so you shall, uh, something strange. So, sometimes it is possible in every language. So, but it should not be uh, so much time to change in this way. Uh, so, but a few words, it is possible. So, about the meaning, uh, we will learn it later. And so Vipadawa is uh, uh, uh, who uh, who has defined, uh, who had, who has classified. Uh, so yeah, who has classified, who has defined. this is the meaning. how uh, to define, how to classify the data we were telling. Yes. Và chúng ta thấy từ Parawa ở đây bắt nguồn từ Vipattawa. Vipattawa ở đây theo ngữ pháp Pali thì uh, Sero có giải chúng ta, Sero sẽ nói một chút về phần ngữ pháp hay là phần phân phạm Pali. Pali Grammar Vipattawa chuyển sang là Vipattawa. Uh, thì cái sự thay đổi này nó rất là nhiều thường thường ấy, một từ nào đó mà chuyển từ từ này sang từ khác biến thể của nó thì nó không có thay đổi quá nhiều nhưng mà trong trường hợp này ấy, thì Vipattawa chuyển thành patawa thì chúng ta thấy rằng ngữ pháp của đấy là ngữ pháp của Pali còn ví dụ như là bất, bất kỳ một đất nước nào đó hay cái tên ngôn ngữ nào đó ví dụ như là ngôn, ngôn ngữ tiếng Anh thì từ Myanmar từ Myanmar đó là về nói về đất nước Myanmar và cũng vậy Myanmar cũng nói về người Myanmar và cũng một số người thì nói là Myanmar một số thì nói là Myanmar thì đó cũng là cái ngữ pháp nghĩa là ngữ pháp là trước khi mà một từ biến thể của một từ thì chúng ta phải xem cái từ đó có hợp với văn phạm Pali hay không và điều thứ hai nữa đó là cái từ này có có, có uh, ý nghĩa của nó như thế nào ý nghĩa của nó có phù hợp với cái từ biến thể của nó hay không thì đó là hai cách mà để chúng ta biến một từ hay là biến thể của một từ thì trong từ đây là Vipatawa, Vipatawa đổi thành uh, Patawa thì Pagawa, pa uh, Paga thì từ vi ở đây, we đây thì bỏ đi, luật từ vi đi uh, và lại chỉ còn giữ từ pa. Pa ở đây thì chúng ta thấy rằng uh, có thể giữ từ pa được nhưng mà uh, pa, Pagawa thì cái từ từ patawa chuyển thành Pagawa đó là một cái sự thay đổi rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta phải xem rằng ý nghĩa của từ này có được hợp với, có cùng với ý nghĩa của uh, cái ngữ cái ân đức Phật hay không thì đó là một cách mà chúng ta phải biết về cái văn phạm của Pali thì Pali hay bất kỳ ngôn ngữ nào giống như Sedo có thấy rằng có một cái nước nào đó tương tự như là nước Myanmar thì theo ngữ pháp tiếng Anh là Myanmar hay là Myanmis uh, ờ, và hay là Myanmaris thì cái từ Qatar ở đây Qatar thì nước Qatar nước Qatar là cái nước Qatar đó nước Qatar đó là cái nước mà tiếng Anh cũng tên là Qatar và người Qatar thì nó gọi là gọi là Kataris Kataris đó là người nước Qatar thì đó là ngữ pháp nói về ngữ pháp tiếng Anh còn bây và bây giờ mà ngữ pháp tiếng Bali thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thay đổi thay đổi trong ngữ pháp Bali. cái từ biến thể của một từ chuyển từ từ này sang từ khác biến thể của nó thì phải xét theo hai cách hai góc nhìn khác nhau đó là biến thể đó có phù hợp với văn phạm hay là âm luật hay là luật uh, ngữ uh, ngữ luật hay không đó là của Bali còn cái từ đó có ý nghĩa thứ hai là xét về mặt ý nghĩa cái từ thay đổi nhiều như vậy nhưng mà ý về mặt ý nghĩa nó có phù hợp hay không nó có phù hợp với ở đây là ý nghĩa này là ân đức phật hay không và cũng như vậy thì chúng ta từ đó mà chúng ta có thể thấy được từ paga ở đây paga ở đây nghĩa là Paraguay à, ở đây có nghĩa nữa là gì? Đó là người có thể định nghĩa, người có thể um, đưa ra những cái định nghĩa thì đó cũng là một từ gọi là Paraguay Okay, so Bhagavan means uh, coming from Vipadawa, means uh, who has classified, uh, who has divided, uh, so who has defined, uh, maybe classified is better. So, uh, for example, when the Buddha teaches Dharma, the Buddha teaches in many ways. for example, about this body, sometimes the Buddha say sabbesankhara, all formations. So as a one. So sometimes the Buddha may divide as a nama rupa, only two ways. Uh, so if you want to hear more more classifying, so uh, five aggregates, five khandhas. So if you want to hear more details, 12 ayadana or bases, 18 dhatus, uh, 4 truths, uh, so 12 Parijja in this way. So the Buddha has classified. và từ pagawa ở đây pagawa ở đây có nghĩa nữa là là người có thể phân chia người có thể định nghĩa người có thể phân loại phân loại ở đây là gì ngài có thể phân loại được tất cả các pháp đó là gì ví dụ như là ngài có thể chia pháp ra là một đó là sapi sankara đó là tất cả các hành rồi gọi là sapi sankara còn ngài có thể chia pháp ra làm hai đó là nama rupa danh sắc và ngài có thể chia pháp ra làm năm đó là năm uẩn năm kanda và ngài có thể chia pháp ra làm 12 đó là 12 ayatana 12 xứ và ngài có thể chia pháp ra là 18 18 datu uh, hay là 18 giới và ngài có thể chia pháp ra làm 4 đó là 4 thánh đế hay là tứ diệu đế và ngài có thể chia pháp ra làm 12 đó là 12 duyên khởi paticca samubada So sometimes the Buddha teaches dividing into three classifying into three. So uh, about like uh, 20, uh, 22 sets. Uh, so uh, sometimes uh, dividing into two, or Dhamma, the Buddha divided into two, maybe 100 over sets. so in this way, the Buddha has classified. Và cũng như vậy, Đức Phật Ngài có thể chia pháp ra làm 24 cặp, Ngài có thể chia pháp ra làm hai, Ngài có thể chia pháp ra làm ba, Ngài có thể chia pháp ra làm 24 cặp, Ngài có thể chia pháp ra, ra làm 100 cặp hay là 100 đôi. Okay, even like uh, about the Four Noble Truths. So as a four, Dukkha, Dukkha Samudaya, Nirodha, Mega. So in English, suffering, the process of suffering, uh, cessation, the process of cessation. So classifying in four ways. This is also a kind of classifying. Và cũng như vậy, Ngài có thể chia pháp ra làm bốn, đó là là tứ thánh đế. Tứ thánh đế ở đây là gì? Đó là khổ đế, dukkha satcha và dukkha samudaya satcha là tục đế, nghĩa là nguồn gốc của khổ thánh đế và nữa đó là nirodha satcha, đó là diệt đế và Mangasaccha đó là đạo đế hay là con đường dẫn tới diệt khổ thánh đế thì Đức Phật ngài có thể chia các pháp ra làm bốn. Uh, even in do about the dukkha, why it is called dukkha suffering? So uh, in in a full meaning, in, in in a way of a full meaning, it is a dukkha. Number one is a uh, pilana, being oppressed. So always being oppressed by arising or perishing. So it becomes dukkha. Being created. Everything we have created by causes. Not created by anyone or created not created by us. So it is also dukkha because created by causes it means not following our desire. So uh, next one is sandaba. Sandaba is burning, burning by uh, sufferings. The suffering has th three types: really suffering, uh, changing suffering, uh, formation suffering. Formation is arising apparition, uh, like all, uh, all dhammas in nature changing and suffering means uh, uh, happy. Happy is okay, but uh, happy cannot last a long time. So it is a changing and suffering. so because of being bound by sufferings, it is a dukkha. Next one is that because of changing, it is a dukkha. So changing means like our life, uh, those meaning it is suffering so this is also a kind of classifying about the meaning of dukkha và định nghĩa của dukkha dukkha ở đây là khổ và tại sao khổ ở đây nghĩa là gì tại sao tại sao để nói ở đây là khổ khổ ở đây thì chúng ta chia làm đó là khổ cho cái sự mà thay đổi thì tất cả các pháp nó đều thay đổi nó thay đổi thay đổi là nó không theo ý muốn của mình cái sự thay đổi này là khổ ngay cả vui vui cũng là khổ tại vì sao tại vì vui cái vui này sẽ không sẽ không tồn tại lâu dài mà cái vui này nó sẽ thay đổi nó chính vì sự thay đổi này chúng ta không kiểm soát được thì không kiểm soát được cái sự uh, không kiểm soát được tất cả các hành thì đó chính là khổ và cái khổ nữa là gì là chúng ta luôn luôn bị đè nén luôn luôn bị kiểm soát luôn luôn bị kiểm soát bởi cái gì bởi sự sanh diệt thì tất cả sự sanh diệt này chúng ta nó ngoài sự kiểm soát của chúng ta và cái sự sanh diệt này cũng chính là khổ chúng ta luôn luôn bị kiểm soát luôn luôn bị chi phối bị chi phối bởi cái cái sự sanh và diệt thì đó cũng là khổ và chúng ta luôn luôn bị đốt cháy đốt cháy bởi cái gì bởi những cái khổ thì đó nhưng chúng ta luôn luôn đang bị thiêu đốt thiêu đốt bởi những cái khổ đó thì chính vì vậy cũng được gọi là dukkha thì đích dukkha ở đây chúng ta có thể chia ra chia ra làm ba nghĩa chia ra đó là ba cái loại khổ khác nhau khổ do cái sự bị kiểm soát bởi sanh diệt khổ do là tất cả mọi thứ được tạo ra bởi nhân chứ không có bất kỳ ai không có bất kỳ người nào chúng ta không tạo ra được mà cũng không phải một cái đấng tạo hóa nào hay bất kỳ ai đó tạo nên chúng ta hay tạo nên bất kỳ cái gì mà tất cả nó đều sanh và diệt sanh và diệt do gì là do nhân và tất cả các nhân thì chính vì thế được gọi là khổ cái nhân này sang lên và tất cả những quả chúng ta chịu đều chúng ta đều không kiểm soát được nên chính vì thế không kiểm soát được cũng là khổ nên là khổ do nhân và cái khổ nữa đó là khổ do cái sự đốt cháy đốt cháy bởi tất cả những cái khổ thì tất cả các hành là luôn luôn thay đổi chúng ta đang bị đốt cháy bởi những điều đó nên chính vì thế được là định nghĩa là đúc khắc So next one is Samuriya Satya. The meaning of Samuriya is the causes, the causes of dukkha, the cause of dukkha. So, uh, as, as a dharma to pick up of this word, uh, for this word is a craving. Craving is the cause of suffering. So, uh, why it is called samudaya? So there are four meanings the Buddha classified. So, ayuhana. Ayuhana is making effort to have a suffering. So uh, whenever we have a craving, it is a kind of making to have suffering. So uh, because of this meaning, uh, craving is a samudaya. Why it is called samuria? Because of making effort to have suffering. So we say we see something, or oh, we like it, we we crave for that. And so, if so, we will not be free from samsara. We like to see. In the same way, when, when we listen, so uh, we attach to it. So, if so, you still continue, you should continue to stay in the samsara. So, if so, it is uh, making a kind of suffering. uh, và nữa đó là samudaya satcha samudaya, samudaya satcha là gì đó là nguồn gốc của khổ tại sao mà nói là nguồn gốc của khổ ở đây nguồn gốc của khổ ở đây là gì đó là tham tham ở đây chính là nguồn gốc của khổ tại vì sao lại tham lại là samudaya satcha là nguồn gốc của, của khổ hay là gọi là đầu tiên tham là chưa làm cái nguồn gốc của khổ đấy chưa làm bốn đó là ahudaya ahudaya ở đây là gì đó là cái sự cố gắng cố gắng để tạo gì cố gắng để tạo ra những cái nghiệp tạo ra những hành động cố gắng để tạo ra gì tạo ra khổ tại vì ví dụ như là chúng ta nhìn cái gì đó nhìn cái gì đó thì chúng ta thích thích và chúng ta tha mái vào nó chúng ta dính mắc vào nó thì tiếp tục chúng ta tạo tạo cái nhân và trong để tiếp tục đi trong cái vòng samsara vòng luân hồi hay là tương tự theo cách này chúng ta nghe nghe cái gì đó chúng ta dính mắc vào chúng ta tha mái vào chúng ta thích thú vào thì cũng như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng để đạt được nó và đạt được cái điều đó là gì đó chính là nên đang đi tạo khổ đang đi tạo khổ nghĩa là để đi samsara để đi trong cái vòng luân hồi và chính vì đó gọi là ahudaya nghĩa là cái đầu tiên đó là cố gắng để cái sự cố gắng cái sự mà để để tạo ra những cái nhân những cái khổ tiếp nhìn nhìn tham đắm và chúng ta mong muốn để có được nó là khổ và chúng ta tương tự như chúng ta nghe nghe và chúng ta tham đắm vào nó thì chúng ta cố gắng để có được nó có được cái điều đó thì tiếp tục lại tạo khổ và chúng ta không thoát khỏi được cái vòng luân hồi So uh, there is uh, one teaching. Mm, I cannot remember the name of Sota. Uh, so there is one story of the Devas. So sometimes Deva and Asura uh, sometimes they fight. So Dawa Densa Deva. Dawa Densa Deva is in the second realm. Uh, Asura is in the first realm. Asura also actually Devas. So lower Devas. So occasionally they fight each other. But uh, I think always uh, uh, Dawa Densa Deva win ashura lose uh, most of the time. So when asura uh, being caught by Dawadensa Dewa, so let's say the time with something, uh, but uh, it is just uh, created by mind. So Asura uh, being timed in the Dewa realm, Tawad Israel. Once the Asura think, Devas are right, Asuras are wrong, and we see Deva realm. So once they think, they are time uh, released. <laughs> but when Asura think, this is Asura country, Asuras are right. Devas are wrong. Oh, yeah, devas are wrong. Once they think in this way, uh, they are being timed. So, uh, being caught, I want to say, like being in, in prison. So, they are uh, uh their time is based on Asura's mind. So their time is very soft, very gentle, dependent on uh, their mind. In the same way, uh, about the wrong view. So once we think, this is a mind body, this is a mind body, this is a me, uh, and like uh, when we crave we are tied by uh, craving, tied by uh, uh, samudaya sitya already, tied by wrong view. So once we think uh, uh this is a namarupa uh, mentality and materiality, this is a, uh, a fire aggregate. Once we think, we release from the wrong view. it is uh, the going to uh, the way of liberation. So the uh, Buddha said. Và như vậy trong một bài kinh, một bài kinh ở đây sơ đo không có nhớ rõ cái tên của bài kinh này. Nhưng cái bài kinh này thì nói về một câu chuyện đó là cái cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh giữa Dewa, giữa chư thiên là chư thiên là có trời Tawa Tim Sạm, nghĩa là có trời Đao Lợi. Và chư thiên là có trời Đao Lợi nghĩa là có trời thứ hai và với việc Asura Asura hay là cõi Atula đó là chư thiên cũng là chư thiên nhưng mà ở cõi thấp hơn hay là cái cõi thứ nhất cõi chư thiên thứ nhất và hai cái chư thiên này thì hay rất là hay rất họ rất là hay đánh nhau nghĩa là hay gây gây chiến với nhau mà trong tất cả những cái cuộc chiến này thì đất, hầu hết là tất cả lần nào là chư thiên của cõi Tawatinsa cõi trời đau lợi là đều đều chiến thắng cả và chư thiên của cõi trời Tawatinsa này thắng thì họ sẽ bắt cái Asura như là Atula này bắt và chói chói vào lại thực ra chói ở đây ấy, thì không phải chói bằng bằng dây mà chói chói bằng cái bằng cái tầm cái tầm cái chói này chói rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà họ bị chói buộc bởi cái tầm và họ bắt họ nhốt chư thiên ở ờ, của cõi Asura Atula chư thiên đó bị nhốt bị bắt ở cõi trời Tawatimsa và khi nào bất kỳ khi nào ấy, mà chư thiên ờ, Atula Asura mà ở trên đó ở trên mỗi khi mà họ ở trên bị bắt giam ở trên cõi trời đá lợi Tawatimsa thì họ là nghĩ rằng ồ oh, Dewa của Tawatimsa là họ làm đúng còn mình Asura là làm sai thì khi nghĩ như vậy thì tự động cái dây chó được được cởi ra được mở ra và họ thoát khỏi và nhưng mà lại khi nào ấy thì khi mà họ lại trở về họ được trở về có có Asura nhưng trở về có Asura rồi á thì họ lại nghĩ rằng ồ không mình là vẫn đúng Ờ, là có Asura mình Asura Atula là đúng còn cõi Tawa Timsa chư thiên đó là sai khi mà họ nghĩ họ sai rồi ấy, họ nghĩ như vậy thì lập tức họ lại bị trói buộc thì cái dây trói buộc này lại trói buộc họ lại thực ra đây trói buộc trói buộc trong tâm của họ ấy, thì họ lại giống như bị bỏ tù vậy thì cứ như vậy là uh, ví dụ như vậy chúng ta cũng có những cái tà kiến những cái tà kiến thì cái tà kiến ở đây là gì đó là tà kiến đây là tôi đây là của tôi đây là tài sản của tôi thì những cái, cái tà kiến như vậy thì đó chính là những cái dây trói buộc nó đang trói buộc chúng ta và đó chính là samudaya satcha đó là tục đế hay là nguồn gốc của khổ thánh đế cái nguồn gốc của khổ đây đấy là đây chính là gì đó là tham cái tham đám cái tà kiến cái cái tà kiến này và cái cái tham này sẽ trói buộc chúng ta chúng ta nghĩ rằng đây là tôi đây là của tôi đây là tài sản của tôi thì tất cả những cái tà kiến như vậy sẽ chính cái tà kiến này sẽ trói buộc chúng ta mà cháu của chúng ta để chúng ta không thoát khỏi cái vòng sanh tử còn khi mà chúng ta thấy được tất cả những cái chân đế giống như giống như là thấy được nama rupa danh sắc chân đế thì khi đó hoặc là chúng ta thấy được năm uẩn năm khanda khi thấy được năm uẩn khanda thấy được nama rupa danh và sắc thì khi đó chúng ta đã thoát khỏi thoát khỏi những cái tà kiến thoát khỏi những cái tà kiến và chúng ta đang trên con đường trên con đường để tới tiến tới sự giải thoát thì đó là một câu chuyện ngài Sero nói yes okay there are four meanings of uh, samudaya number one ayuhana making effort we have said number two is nidana the origin origin of suffering so the suffering is coming from craving craving is the origin of uh, suffering Next, number three is a samyoga, Uh, connecting, joining with the suffering. Bali Bodha. Number four, Bali Bodha. Bali Bodha is uh, prohibiting uh, to know Nirvana. So with these four meaning, because of these four meaning, craving is called samudaya. So uh, this is also a kind of classifying about the meaning of samudaya. Because of this, the Buddha is a Bhagawa who has classified. Chúng ta có bốn cái định nghĩa của Bhagawa. Định nghĩa đầu tiên là Ayuhana. Ayuhana đây là cái sự cố gắng. Còn thứ hai nữa là Nidana. Nidana đây là nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc của khổ đây là gì? Nguồn gốc của khổ đây chính là tham. Tham ái là chính là nguồn gốc của khổ. Và thứ ba nữa là samyoga. À, ờ, à, ờ, samyoga. Samyoga ở đây là gì? Đó là sự trói buộc. Cái dây trói buộc gọi là samyoga. Trói buộc chúng ta. Và thứ tư nữa là pariboda. Pariboda là gì? Đó là ngăn chặn hay là che đậy đi. Ngăn chặn chúng ta để chúng ta không thấy được sự thật, không thấy được Niết Bàn, Nibbana thí đó là pariboda là cái sự ngăn chặn không thấy được niết bàn niết bàn nào chính vì thế chúng ta gọi là tăng hạ hay là tha mái ở đây chính là samudaya satcha là khổ thì chính vì như vậy nên là đức phật là bậc pagawa là bậc là là thế tôn được gọi được có được gọi là thế tôn bởi vì ngài có thể định nghĩa được ngài có thể phân biệt được ngài có thể phân loại được tất cả nhờ thế nào gọi là samudaya satcha About the Nirodha, the Buddha classified four meaning the same way. So number one, Nesarana. Uh, the place of liberation, the location of liberation. Viveka, seclusion. Number two. Number three, Asankata, uncreated. Nibbana is uncreated, not created by concepts, staying in itself. so not dependent on causes. Uh, next one is amada, deathless, deathless, no death. Because of these four meaning, uh, so nirvana is called niroda. So this is also classifying of the meaning of niroda. Bhante, may I ask the uh, Viveka Bhante, Viveka, how to define separation? Separation. Ah, yes, yes, yes. Và nữa, đó là Niroda hay là gọi là uh, diệt khổ thánh đế. Niroda ở đây cũng chưa làm bốn, cũng tương tự như vậy chưa làm bốn. Rồi Nisarana. Nisarana ở đây nghĩa là y chỉ hay là cái vị trí, cái nơi, cái nơi mà diệt khổ gọi là Nisarana. Và nữa đó là cái nơi cái là Viveka viveka hay là viveka viveka ở đây đó là cái, cái, là, uh, gọi là cái nơi ẩn cư được gọi là viveka cũng là định nghĩa thứ hai của niroda viveka đó là nơi ẩn cư hay đọc uh, và asangata asangata là không tạo nên bởi bất bất kỳ nhân nào niết bàn không tạo nên bất kỳ do cái nhân nào cả không do nhân nào tạo nên niết bàn cả và amanta amanta ở đây là gì đó là nơi bất tử thì bốn định nghĩa ở đây đó là niroda là diệt khổ thánh đế hay là diệt thánh đế ở đây diệt đế thí chia làm bốn đó là nisarana là cái vị trí là cái nơi còn viveka đó là ẩn cư nơi ẩn cư và sangata là không tạo ra bởi bất kỳ nhân nào và amanta là nơi bất tử Next one is about the Mecca Satya, the noble truth of Mecca. So Uh, because of four meaning which the Buddha classified. Number one, Niyanika, uh, the tool for liberation, the, the, the instrument for liberation. Uh, means uh, by using this uh, mega, you need to go to Nirvana because of this, this is a, a kind of instrument to get liberation. Uh, do. the cause of nirvana. Uh, the cause means uh, to see uh, to get to attain a nirvana. This is a cause, not creating nirvana because the nirvana no causes. Just uh, uh, to know nirvana. This is the cause. Uh, next one is the dasana. dasana make a practitioner to see nirvana, making him practitioner to see nirvana. Adhipadaya, uh, among mental factors, uh, so Eightfold Noble Paths uh, lead us, uh, lead us uh, to go to nirvana. So, like a leadership, Adhipadaya is a leadership. So, altogether, four meanings the Buddha classified about the Mekha Sutta và cũng như vậy mangasacha là đạo đế hay là con đường dẫn tới diệt à, con đường dẫn tới diệt khổ thánh đế đây là con đường hay là đạo đế mangasacha thì đức phật cũng chia ra định nghĩa ngài cũng phân loại ra làm bốn đó là nisa uh, Pandit, the first one, the Pali, what is Pali with Pandit? Pali, Niyanika. Niyanika, yeah. Niyanika, thì đó cũng là công cụ công cụ là gì công cụ để chúng ta dùng phải dùng cái công cụ này hay dùng cái này đi trên con đường này dùng con đường này để đi tới con đường giải thoát tới cái giải thoát thứ hai đó là hê tu hê tu ở đây là nhân nghĩa là nhân ở đây nhân chúng ta phải thực hành phải làm cái nhân này thực hành cái cái nhân này để để tới đạt được niết bàn nhưng mà ở đây không phải không phải là cái nhân tạo ra niết bàn bởi vì niết bàn không không được tạo nên bởi bất kỳ nhân nào không không phải niết bàn không phải được tạo ra bởi nhân mà đây là cái nhân mà để chúng ta có thể thấy được niết bàn thôi và nữa là dasana dasana để làm cho chúng sanh làm cho hành giả làm cho người ta thấy được nibbana niết bàn và nữa cái thứ tư đó là patipada hay là tất cả tất cả những cái tâm sở tám cái tâm sở những cái tâm sở này đó là tâm sở mà bát thánh đạo hay là tâm sở đó là những tâm sở mà dẫn dắt mà con người ta đi trên con đường trên con đường chánh đạo và trên con đường bát chánh đạo thì đó là bốn cách mà Đức Phật định nghĩa của manga satcha hay là đạo đế con đường dẫn tới diệt khổ thánh đế. So in the same way, what is a kusala? What is the meaning of kusala? What is akusala? What is the meaning of akusala? Etc. So the Buddha classified Ừ. Và cũng như vậy, Đức Phật ngài à, định nghĩa cho chúng ta, ngài phân loại cho chúng ta làm như thế nào gọi là kusala là thiện, như thế nào gọi là akusala và như thế nào gọi là là thì tất cả những cái định nghĩa này là Đức Phật ngài phân loại cho chúng ta. So classifying the means, classifying means opening uh, teaching, to understand. so it is uh, uh, called Vipadawa. From Vipadawa, uh, in a grammar way, you should use become Bhagawa. Và như vậy thì Ngài có thể giúp chúng ta thấy điều phân biệt được những pháp thiện, pháp bất thiện và pháp không thiện, không bất thiện. Và như vậy đó gọi là Ngài có thể phân loại được các pháp phân biệt được các pháp chia được các pháp thì như vậy gọi là vipattawa thì vipattaka vipattawa ở đây theo ngữ pháp Pali thì chúng ta chuyển từ hay là biến biến từ biến từ thì vipattawa sẽ trở thành pagawa là thế tồn là như vậy chính vì cái từ nghĩa của từ vipattawa chuyển thành pagawa So, uh, women if we check in two ways, uh, once the meaning, once the grammar, uh, uh, Bali uh, way. So uh, about the meaning, we have listened. So all are develop for the Buddha. So because of this as a meaning, this definition is uh, nice. but changing from the Vipadawa to the Bhagava is uh, uh, not usual. Uh, so, but the meaning is okay. Grammar changing is a bit strange. surely may have in every language. some words are like that. so this is also a kind of uh, changing, uh, which is not not normal. Not uh, many times we can find This is kind of changing. Và để ờ, biến một từ hay là thay đổi một từ thì chúng ta phải dựa trên cái gì đầu tiên là dựa trên cái nghĩa nghĩa của từ nghĩa của từ đó từ từ này chuyển sang từ khác chúng ta thấy cái nghĩa nó có thích hợp hay không có phù hợp hay không và thứ hai chúng ta phải xét theo đó là ngữ pháp Pali hay là văn phạm Pali nó có thuận theo văn phạm Pali hay không và trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng từ Vipattawa chuyển thành Parawa thì Vipattawa ở đây chuyển thành Parawa đây là cái sự thay đổi rất là lớn rất là lạ và bất thường nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái ý nghĩa của từ Vipattawa và chuyển thành Parawa ở đây thì tất cả những cái nghĩa của từ này đều phù hợp, đều thuận theo và đều thuận thứ với tất cả ân đức Phật. Thì chính vì thế đó là chúng ta có thể chấp nhận được và trong bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng có những sự thay đổi những cái biến thể những cái biến thể của những từ khác nhau và cho có những cái trường hợp đặc biệt trường hợp không có theo quy tắc hay là bất quy tắc và như vậy đây là cũng là trường hợp thay đổi bất quy tắc trong văn phạm Pali và tất cả những từ này đều được thuận theo hay là đều đúng theo với ân Đức Phật đó là đúng theo nghĩa tại vì nghĩa của nó rất là hay rất là tuyệt vời rất là phù hợp nên là chính vì thế từ Vipata hóa chuyển thành Bhagawa Thế Tôn. Okay. So uh, next one is uh, next generation will move Vadawa. Vadawa. Uh, from Vadawa become Bhagawa. <laughs> like that. It is a Niyara because the ba and da you change the ga So Bagawa. Uh, like uh, Go, COVID-19, you know, Go. Go is uh, coming in from uh, Corona. Okay. Corona is coming in from crown. So like that. À, so crown, Corona, or Go. <laughs> so may change. À, so something, this kind of changing may be in every language. so uh, somewhat uh, changing. We can show many examples. Uh, some words uh, we cannot show many examples, just a few. So, uh, so uh, this one nearer, uh, but uh, no, not many words were changed the same way. <coughs> anyway, this is a according to this definition, Bhagavan is coming from Bhadawa. Bhadawa, become Bhagavan. What, what is it the meaning? Bhadawa means uh, uh, who has used. Uh, to understand easily, I may use who has used. Maybe I'm not sure who has consumed. Consumed, okay. Consumed is uh, something like eat, eaten, right? Yes, yes. Uh, okay uh, who has consumed, who has used. So what the Buddha has consumed, what the Buddha has used. So uh, uh, number one is uh, four kinds of vihara the Buddha used. Number one, Deva Vihara, staying to be Deva, staying to be Deva. Deva means including Brahma. So, uh, staying to be Deva means uh, occasionally the Buddha say by going into four jhana, rupa jhana. By absorbing into rupa jhana, uh, so one can be Deva. Because of this, this kind of staying is called Deva Vihara. Okay, next vihara is a Brahma vihara. Brahma vihara is a staying of Brahmas. This is one definition. Another definition is a superior staying, superior staying, uh, perfect staying. So, what is a perfect staying? If you go into the Mitta Jhana, Karuna Jhana, Mudita Jhana, Metta is loving kindness or friendship. Uh, Karuna is compassion. Mudita is sympathetic rejoice. So if you stay those kind of jhana, it is a kind of staying of Brahmas. It is a superior staying. It is a perfect staying. So the Buddha have used, has used those things. Next one is Ariya Vihara, the staying of noble persons or noble persons staying. So how noble persons stay? By going into phala absorption. Phala absorption means that uh, only noble person can do by seeing nibbana absorbed into the fruition knowledge. So in his mind, only nibbana uh, he is seeing so a long time. It is a pala absorption. Uh, this staying is a November sense staying. So the Buddha have used Deva Vihara. The Buddha have used Brahma Vihara. The Buddha have used or consumed Arya Vihara. Because of this, the Buddha is the Bhadawa, bhagava, the one who has consumed. Và chúng ta thấy rằng ở đây đó là từ bắt đầu chuyển từ từ Patawa chuyển thành Parawa thì cái từ này chúng ta thấy rằng nó nó gần hơn một chút đúng không? Tại vì từ Parawa mà chuyển thành pa, uh, Patawa chuyển thành Parawa thì từ Pa thành Pa thì Patawa chuyển thành Parawa thì chúng ta thấy rằng nó sự chuyển đổi ở đây nó gần hơn nó gần hơn một chút tại vì tất cả như đó chúng ta thấy rằng mỗi cách chia từ thì có nhiều cách mỗi ngôn ngữ có cách chia từ khác nhau hay là biến thể của từ khác nhau một số từ thì có nhiều biến thể khác nhau theo ngữ pháp của, của ngôn ngữ đó một số từ thì chỉ có một số ít các biến thể khác nhau thôi nghĩa là không có cách không có nhiều cách chia từ khác, giống nhau ví dụ như là chúng ta có từ covid covid thì bắt đầu từ từ cô cô ở đây chính là gì corona mà từ corona thì tới từ cái từ gì từ crowd thì từ crowd trở thành corona mà trở thành covid cũng tương tự như vậy các biến thể của các từ thì nó có có những cái ngôn ngữ nó có nhiều cái biến thể khác nhau nhiều cái biến từ khác nhau nhưng một số những từ ở đây giống như là patawa và chuyển thành parawa thì ở đây các biến thể này không có nhiều và parawa ở đây còn có một cái nghĩa nữa là gì đó là người đã sử dụng người đã dùng hay là người đã ăn người đã sử dụng ở đây đó là gì đức phật ngài là người đã sử dụng bốn cái vihara có là bốn vihara ở đây đó là gì đó là dipa Vihara Vipa Vihara ở đây có nghĩa là khi mà ngài nhập vào cái bốn tầng tiền sắc giới bốn tầng tiền sắc giới ở đây thì ngài đang là thọ trợ ờ, khi hay bất kỳ ai mà nhận, nhập vào những tầng tiền sắc giới là rupa ja bốn rupa jana hay thì đó gọi là uh, ờ, dodipa vihara hay là cái sự an trú an trú trong uh, ờ, các tầng thiền còn nữa đó là ngài an trú ở trong giống như là vi phạm vi phạm thiên brahma vihara brahma vihara ở đây thì giống như các khi đó thì ngài cũng nhập vào các tầng thiền và đó cũng được gọi là brahma vihara cái sự an trú hay là những cái phạm trú ở đây đó là những cái phạm trú mà tối thắng hay là hoàn hảo hoàn hảo tôi thắng ở đây đó là tại vì sao tại vì khi ví dụ như là ngài nhập vào các tầng thiền jhana metta jhana tầng thiền những tầng tầng thiền của tâm từ hay là murita à, karuna là karuna ở đây đó là tâm bi ngài nhập vào cái tầng thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền của tâm bi và ngài nhập vào cái tầng thiền của gì đó là tâm hỷ mudita mudita jhana thì đó chính gọi là những cái phạm chú ngài đã sử dụng ngài đã dùng ngài đã dùng hay sử dụng cái cái chú xứ đó là những cái phạm chú phạm chú ở đây đó là những cái tầng thiền tầng thiền là từ bi hỷ và tiếp theo nữa đó là Arya Vihara đó là chú xứ gì đó là chú xứ của các bậc thánh Arya Vihara người ngài đã sử dụng ngài đã thọ dụng hay ngài đã sử dụng ngài đã an chú an chú vào cái Vihara này đó là Arya Vihara đó là khi mà cái này chỉ có bậc thánh mới làm được khi mà ngài thấy ngài thấy Nhật bàn và ngài nhập an trú ở Niết bàn ngài nhập vào quả tuệ pha la thì khi mà ngài nhập vào quả tuệ pha la này thì ngài an trú thế như ở trong Niết bàn này thì khi lúc đó thì gọi là Arya Vihara thì từ Parawa ở đây Thế Tôn ở đây có những định nghĩa là như vậy đó chính là bậc Dipa Vihara rồi Brahma Vihara Arya Vihara thì đó là chính vì thế nên ngài có thể ngài được gọi là bậc Thế Tôn hay là So, next definition of uh, uh, Badawa is uh, the Buddha has used, consumed three kinds of viveka, three kinds of viveka, seclusion. Number one is uh, kaya viveka, bodily seclusion bodily seclusion means uh, staying alone. So, uh, not like normal people. Normal people want to stay among your friends, among your families, connecting with uh, this and that. So, uh, not have a bodily seclusion. But the Buddha has bodily seclusion. The Buddha have used, consumed that. So, uh, occasionally, sometimes at night time, in an open place. The Buddha sits alone, uh, so in the dark night. Uh, so uh, sometimes even like uh, uh, rain, one or two drops occasionally drop on the body. So uh, so sometimes mentioned in this way to to show for the future generation to stay in this way. It is a kind of uh, viveka seclusion, bodily seclusion. So uh, we need to stay. So some talk uh, the Buddha gives. So uh, like uh, sleep alone, walk alone, stand alone, sit alone, <laughs> uh, admonish oneself, uh, happy alone. <laughs> because uh, what I need to say is some people are very afraid to stay alone, uh, very afraid to to be lonely. <laughs> so no problem, alone. So the Buddha said, stand, sit, uh, lying down, and walk alone, admonish alone, and uh, happy alone. So sometimes uh, we should stay in this way. so This is a Kaya Uivika, bodily seclusion the Buddha have uh, used. Hmm. Và nữa đó là định nghĩa của Patawa. Patawa ở đây là gì? Patawa ở đây được chia làm ba, đó là ba ba uh, Viveka. Ba Viveka ở đây nghĩa là gì? Ba cái sự ẩn cư. Và như nhờ như vậy ba cái sự ẩn cư, sự ẩn cư đầu tiên đó là Kaya Viveka, đó là thân ẩn cư thân ẩn cư ở đây đó là gì đó là đức phật ngài không giống như những người bình thường ngài không giống như những người khác những người khác thì người ta là không có muốn ở một mình người ta là muốn ở đông chốt đông bạn bè chỗ đông đúc chỗ đông người chỗ đông vui nhưng đức phật thì không ngài lúc nào ngài cũng muốn an trú ngài là có thân ẩn cư ngài muốn ở một mình ví dụ như là trong nhiều những cái đêm trong những cái đêm trăng à, trong những cái đêm tối và trong những chỗ trống và giữa giữa đêm tối như vậy và có thể là những lúc trời mưa những trời mưa nhỏ như vậy đức phật ngài vẫn là ẩn cư có nghĩa rằng ngài vẫn một mình một mình và ngài ở à, một mình và không và an vui một mình và cũng như vậy tất cả tại sao chúng ta chúng ta cũng vậy thì đức phật có giáo huấn đức phật có giáo giới tất cả mọi người là phải sao chúng ta phải ngủ một mình chúng ta phải đi một mình chúng ta phải đứng một mình chúng ta phải ngồi một mình và tất cả mọi thứ đều là phải ẩn cư hay là đều đều một mình cả và nữa tại sao mà Zero lại nói với chúng ta là chúng cái điều này vui thích với cái sự cuộc sống một mình tại vì sao tại vì Zero nghĩ rằng thấy là nhiều người một số người thì họ rất là sợ sợ cái cảm giác cô đơn sợ cái cảm giác mà một mình nên là chính vì thế chúng ta cần phải hoan hỉ với cái đời sống ẩn cư với cái sự sống một mình hoan hỉ trong khi chúng ta một mình là chúng ta ngủ hoan hỉ một mình và chúng ta đi cũng vậy cũng một mình và chúng ta đứng cũng một mình và chúng ta ngồi cũng một mình thì đó là như vậy đó là kaya viveka kaya viveka ở đây chính là cái sự thân ẩn cư nghĩa là chúng ta phải hoan hỉ hoa uh, vui thích hoan hỉ và thỏa mãn với cái cảm giác với cái sự mà lúc nào cũng độc độc cư hay là một mình thì đó là patawa patawa ở đây thì có nghĩa đó là viveka và viveka ba định nghĩa ở đây đó là kaya viveka đó là thân ẩn cư so if uh, we have kaya viveka possible to have a chitta viveka mentally seclusion so sometimes although we stay alone but uh, in the in the mind we are connecting many things if so no chitta viveka so chitta viveka means uh, you are going into the jhana. Maybe you go to the, go into the jhana, so uh, you have a chaita viveka, mentally seclusion. So about that also the Buddha have used, not just bodily uh, seclusion, also mental seclusion. So next one is ubadi viveka. Ubadi seclusion we may say. Ubadi means nirvana. uh, which is free from sensuality, which is uh, free from five aggregates, uh, which is uh, free from defilements. So it is in the name of Nirvana. from time to time, the Buddha stay by seeing Nirvana, go into the full absorption. So that is uh, Ubadi Viveka. So the Buddha have used uh, bodily seclusion, mental seclusion, and uh, ubadi seclusion, nibbana seclusion. Yes. Và à, đó là chúng ta có là kaya viveka rồi. Thì khi có thân ẩn cư rồi chúng ta phải có thêm nữa là gì? Tiếp theo đó là bước chitta viveka. Chitta viveka ở đây nghĩa là tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư ở đây nghĩa là như sao? tại vì chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta thân ẩn cư nghĩa là chúng ta ở một mình rồi đó nghĩa là độc cư rồi ẩn cư rồi nhưng mà tâm của chúng ta còn bắt nhiều cái đề mục khác nhau hướng ngoài phóng tâm đi chỗ này tâm bắt cảnh này bắt cảnh kia khi mà tâm bắt cảnh này bắt cảnh kia như vậy thì chúng ta không có gọi là cái tâm ẩn cư tâm ẩn cư ở đây chitta viveka ở đây nghĩa là gì đó là nhập vào jhana các tầng thiền jhana khi mà nhập vào các tầng thiền jhana như vậy thì lúc đó gọi là chitta viveka và như à, và tiếp theo nữa một cái viveka nữa đó là upadi viveka upadi viveka ở đây đó chính là niết bàn hay là cái phiền não ẩn cư hay còn gọi nữa là các uẩn ẩn cư hay là kilesa ẩn cư hay là khanda ẩn cư nghĩa là hay là đó chính là tên gọi khác của niết bàn là upadi viveka và lúc này qua lúc khác hay lần này qua lần khác thì đức phật ngài đã nhập vào phala nhờ vào quả quả tuệ và ngài thấy ngài an trú niết bàn và lúc đó gọi là upadi viveka thì chúng ta thấy đó chính là uh, chúng ta có là chitta chitkaya viveka nghĩa là thân ẩn cư rồi chúng ta phải có chitta viveka đó là tâm ẩn cư tâm ẩn cư đó là nhập vào cái tầng thiền nhập vào cái jhana và nữa là upadi viveka đó là thấy là niết bàn hay là an trú và ngài đức phật là ngài luôn luôn và an trú có thể an trú vào những cái nơi hay là nhờ, ở ờ, những cái nơi hay là dùng những cái nơi đó đó là upadi viveka hay là niết bàn hay là phiền não ẩn cư hay là uẩn ẩn cư thì đó chính là định nghĩa của pagawa Uh, ờ, next one. pagawa who has uh, à, the meaning of Bhagava is uh, coming from badawa who have consumed, who have used. Uh, so, uh, three kinds of Vimokha. Vimokha is liberation. So, Sonyanda Vimokha. Sonyanda is like a zero, nothingness. Abanihita Vimokha. Uh, no waste, no craved. Animeta Vimokha. no sign. So all these three are the name of Nibbana. So uh, the Buddha from time to time rising in Nibbana, the Buddha state. That means the Buddha is a Bhagawa, Bhagawa, who have consumed, who have used, uh, who have who have made again and again. So uh, Bhagawa. Yes. Uh, Pante the second one, Sunyata, and the third one, uh, Anita. Apanihita. Apanihita, yes. Uh, like no waste, no craved. Và như vậy, cái định nghĩa nữa của từ patawa ở đây nghĩa là xuất phát từ từ Patawa. Và Patawa ở đây nghĩa là gì? Đó là cái sự mà uh, ờ, thao dụng, chú xứ hay là dùng. Và đây và sử dụng và Parawa ở đây đó còn có nghĩa nữa đó là gì đó là ba khác ba cái giải thoát ba khác ở đây là ba sự giải thoát ở đây đó là nữa là chia ba sự giải thoát ba khác ở đây đó là gì đó là sunyata sunyata đó là không tướng giải thoát và apanahita apanahita nghĩa là vô nguyện giải thoát và nữa là animita đó là vô tưởng giải thoát thì lần này qua lần khác hay là đó cũng chính là những tên gọi của Nibbana của Niết Bàn và Đức Phật là ngài là bậc Bát Ta Bhattawa ngài là bậc Pagawa nghĩa là ngài là bậc mà có không tưởng giải thoát ngài là bậc mà có vô nguyện giải thoát ngài là bậc và có vô tưởng giải thoát vô tướng vô tướng giải thoát như là sunyata uh, apanahita và animita thì chính vì thế đó cũng là tên gọi khác của niết niết bàn bàn á hay còn gọi Đức Phật gọi là đấng Patawa hay là Parawa. Okay. So next definition of Patawa is uh, the Buddha have used uh, superior people's dhamma, not normal people's dhamma. So in Bali we call it ordinary manusa dhamma uh, like a superhuman drama, maybe like that. So uh, that means uh, uh, like jhana, megaphala, nibbana. Uh, those dhammas are not normal people's dhamma. Normal people usually only can do like a dharma, sila, vyavacha, or like that. So the Buddha have uh, have used Ottery Manosa Dhamma, uh, superior people's Dhamma, or the Dhamma, uh, yeah, uh, or the Dhamma more than normal people. Và định nghĩa khác nữa của Patawa ở đây là gì? Là Đức Phật ngài đã dùng, ngài đã sử dụng sử dụng cái gì? Đó là ngài sử dụng cái pháp thượng nhân. Pháp thượng nhân ở đây đó chính là manga jana, manga phala, nibbana hay là đạo quả niết bàn thiền jhana hay là phala quả và uh, ờ, đạo quả và niết bàn thì đó là những cái uh, những cái pháp mà Đức Phật ngài sử dụng còn nữa đối với những người thường những người thường người có thể người ta có thể làm được đa na sila vajavacha nghĩa là bố thí chỉ giới và phục vụ thì đó là những cái pháp mà người thường có thể làm được nhưng mà Đức Phật ngài là bậc mà ngài có thể làm được ngài có sử dụng ngài an trú trong những cái pháp đó là những cái pháp thượng nhân mà người thường không thể làm được những cái pháp mà những người bình thường không không làm được mà ngài là ngài an trú trong những pháp đó những cái pháp thượng nhân đó thì chính vì thế cũng là được gọi là patawa hay là thế tồn okay about this so the meanings are nice uh, the word Badawa uh, changed to Bhagawa, not so much different, but okay. So uh, we have this kind of idea. Uh, if we want to say about the Buddha, Buddha's quality, so some people and can do definition about the Buddha's, for let's say this quality Bhagawa, like 100 definition I can do, <laughs> like that, or some may say 1,000 definition I can do. So, uh, but the way to do definition, we may consider two things. One thing is a grammar way. Uh, grammar way should be okay. So, must be okay. Another thing is the meaning. So, about the word, if you use a proper grammar changing, it is okay. Uh, about the meaning, so there are Buddha's teachings. Master both as a quality. So uh, we may consider these two things. Uh, by considering these two things, if both are okay, you can do many divination. Uh, so that means uh, acceptable divination. But we have already, uh, already we have commentaries, sub commentaries. Uh, so we may follow those those things other definitions are just showing your ability, understanding about the Buddha's quality, understanding about the grammar ways. So, uh, so to show this ability, you may do about the Bhagavad. I can do like a 100 definition or, or 1,000 definition. So people can hear different kinds of uh, Buddha's abilities and qualities, so can get a kusala. With this aim, uh, so some may do. So uh, this is about the idea of Buddha's teaching, idea of divination. So here, commentator also you see, uh, he, he, he, he did many definitions. So you may consider two things. So one is grammar changing, Another thing is uh, uh, meaning must be Buddha's real quality, uh, must connect. Okay, now you finished about the Bhagavad. Uh, yes. Next time we'll continue. Yes, Pandit. Và ở đây chúng ta thấy rằng từ ờ, từ Patawa, Patawa mà chuyển thành Parawa thì ở đây chúng ta thấy rằng từ ở đây nghĩa nghĩa nó là phù hợp, nghĩa là tốt đẹp nghĩa là hoàn hảo thì cái nghĩa ở đây nghĩa tốt đẹp ở đây có nghĩa là sao thì chính vì thế khi mà từ Patawa mà chuyển thành Parawa thì đó cũng là ân đức Phật và khi ở đó thì có một những cái người một số những cái hành học giả cũng có nói rằng họ có thể định nghĩa ân đức Phật chia ra là 100 định nghĩa khác nhau là người ta có thể định nghĩa ân đức Phật Parawa ở đây thành 100 định à, 1000 định nghĩa khác nhau nhưng mà tất cả những cái định nghĩa này đều phải dựa trên đó là dựa trên phân phạm Bali văn phạm Pali phải ok và nữa thứ hai nữa đó là tất cả những cái nghĩa nghĩa của từ này khi mà chuyển đổi thì nghĩa nó phải ok nghĩa nó phải tốt đẹp nghĩa nó phải thuận thứ nghĩa nó phải phù hợp thì như vậy thì tất cả khi đó thì chúng ta chuyển thành từ này trong sang từ kia hay là biến thể từ từ này sang từ kia nhưng mà nó phải phù hợp với tất cả những cái ý nghĩa ý nghĩa ở đây ví dụ như ở đây trong trường hợp ân đức phật thì tất cả những cái biến thể biến thể của các từ ở đây phải phù hợp với đây là ân đức Phật thì chính vì thế mà nhưng mà chúng ta cũng có chúng chúng ta cũng có đó là những cái chú giải và phụ chú giải thì đã nói hết về tất cả những ân đức Phật và tất cả rồi tất cả định nghĩa như thế nào là ân đức Phật bao nhiêu ân đức Phật khác nhau thì đó là trong phần chú giải và phong phụ chú giải thì các chú giải sư các vị đã biết rồi nhưng mà để thể hiện cái khả năng cái sự thiện xảo thiện xảo về trong ngữ pháp Bali trong văn pháp Bali thì tất tất cả chúng ta cũng vẫn có thể tiếp tục tiếp tục mà chúng ta có thể định nghĩa định nghĩa ân đức Phật theo những ân đức khác nhau tại vì để thể hiện rằng cái sự thiện xảo của mình thiện xảo trong ngôn ngữ Pali của một của học giả đó học giả đó cũng có thể định nghĩa ra như vậy và định nghĩa ra nhiều định nghĩa khác nhau không những chỉ để thiện xảo trong cái để thể hiện để cho thấy rằng cái sự thiện xảo của mình về vấn đề ngôn ngữ mà còn để cho thấy được những chúng sanh khác hay những người khác thấy được và hoan hỉ với những ân đức uh, ân đức Phật như vậy và nhưng chúng ta thì đã có rồi chúng ta thấy là như ở trong này là là các vị chú giải sư các ngài đã viết ra rất là nhiều trong chú giải và phụ chú giải tất cả những cái định nghĩa của Pagawa và ở đây cũng vậy Patawa chuyển thành Pagawa thì như vậy nhưng mà chúng ta vẫn chưa có học xong về phần Pagawa phần định nghĩa của từ Pagawa Thế Tôn và chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục vào tuần sau yes, sadhu, sadhu, sadhu.